tiel eblas forigi antau iugioin. Ciam Gordon Allport publicigis sian plei gravan hipoteson, en usono furoris rasa malpazzo. Dum iardecoi, blanculoi cae nigruloi estis stricte separitai en lerneio cae laboreio sed en la jaro 1954 la plei supera cortumo decidis che blancae cae nigrae gelernantoi estonte lernu cune. En la sudae statoi de Usono ocasis furiosae protestoi. La nazia guardio devis interveni por malfermi la lerneioin. La psicologo Olpot, aliflanque, estis convincita. Ecte ciam gelernantoi caige patroi dum quelcae iaroi havas rectan contactum inter si, tiam la plei grandai antau iugioi mal aperas de simem. Cai tiel ocasis. Cio estas considerata kiel pruvo, por la contact hipoteso de Allport, quion li estis publiciginta en la jaro 1954 en libro. Esploristoi estas convincitai, che tiu pli ol sestec jaro in agia pripenso povus helpi maestri la actualan situacion pri la rifugintoi en Europo. La necertezzo en la contacto cun rifugintoi estas granda. Principe ce homoi, kiwi ne havas sperton cun emigrado, diras cent dec nau renomae germanae sciencistoi antaune longe en lettero alla germana registaro. Homoi timas principe tion, kio estas neconata al ili au, en la actuala caso, tiuin, kiwi estas neconatai, clarigas la esploristoi. Ilia averto havas causon. Antau iugioi disvastigas giuste tie, kie logias mal multae exterlandanoi. En orienta Germanio, cie la quoto de exterlandanoi estas pli alta ol en la occidenta parto de Germanio, quardec tri procentoi de la encetitoi indicis che la alta nombro de rifugintoi en Germanio timigas ilin, dum en la occidento estas nur 36 procentoi, kiwi esprimas tiun timon. La contact hipoteso estas ancora tre actuala, diras professoro la Universitato de Marburgo, quiu initiatis la letteron alla registaro. Olpo sia tempe opiniis che nura contacto ne sufficias, antau iugioi malaperas nur sub concretae condicioi. Tiel personoi devas vere conatigi cun fremduloi momentezza renconto sur strate ne sufficias. Due, ambau debus comunici jesama nivelo. La polizano, kiu distonas nutrajoen al rifugintoi, lautio ne reductas antau iugioin. Trie, personoi debus laueble al strebi comunan celon, cae quare, La leggio devus acceli la contacton alla fremda gruppo. Hodiau onis cias, che tiui quar condicioe starigas la contacton tre effice, sed che antau iugioe estas forigeblai ancau sub mal pli bonai condicioe. Existas intervenoi, kiwi ne besonas rectan contacton. Exemple, se iu excias che iu el sia gruppo estas en contacto cun anoi de la malplimulto. Iam tio suficias por reducti antau iugioin. Ec la imago povo iam povas sufici. Che rifugintoi en paracaroi dum longa tempo restas inter si, tion la esploristoi consideras kritikinda vide alla contact hypotheso necessas attenti che ne ec estu gettoi sed necessas crei situazioen en qui homoi povas sperti contacton la rifuginto e devas esti disigitai en la tuta lando tio validas same por grand urboi kiel por campara districtoi cae forae regionoi.